bere ibilbidearen ekuatorera arribatu da korrika. Ibilbide erdia egin duia da Gipuzkoako bidetan murgildurik. Hernanin izan da bere lehen lehorreratzea. Nafarroako goizu eta herria gibelean utzirik. Espero zen gisan Hernanin jendetza izan da eta ospakizun giroa izan da nagusi korrika partiturik ere. Pila bat, bete bete bete dana. Bezin genunia korrikarik egin. Amar mila edo, ez dakit. Zai egiten zaite, eh, baino, jende pila. Ederra, poza, baina ia jarraitzen dugu euskera, e, hitz ez bakarrik hemen. Ze gertatu da hemen azaldu iguzu. Hitzik ez azaltzeko. Hernani beti primeran, primeran. Bueno, ze gertatu da hemen azaldu mesedez. Ba dena korrika jundiala. Jende pila pila bat. Milaka pertsona daudela, baina mila baina gehiago. Bai. Bai. Ne duzu zerbait oiukatu irratian korrikaren edo euskararen alde? Hemen gaude alde! Zuek ere korrika egin duzue? Pixka bat, pixka bat, bai. Zen bat da pixka bat? Pues asko ez, porque kao ezin nun, ezin nun. Ja, sartu inez pixkat eta bueno, baino, baino in behar da, Euskararen alde, eta gero jarraitu in behar dugu. Ez korrika baizik euskeraz e, eh, e, eh, izketa, ez eh, egitea, eta bueno hori. Nola salduko zenieke ernanin gertatu dena gau honetan, nola zeitz jarriko zen izkioke? Ba, zoragarria, zoragarria, da, oza, lehenengo aldia inbeste gen ikus dietena. Nik ere ere ez ikusi, olakorik. Mm, Barrundik ez dakit olako sentimentu, bai, gelditxu zait. Ba, politia da, emozionantia da, eta, bueno, da, hori, momentu magiko bat, ez? Jende asko euskelaren alde ernani ere, eta hori, bakarri pentsatzen dugu euskalaren alde ez da, gaur bakarrik iz. Baina hori, baino lehenago, ez ditzaguna antzi, Nafarroan korrikak egin dituen azken eunda lauro gehieta kilometroak. Izan ere, sakana, ultzama, larraun eta leitzaldeko bazter ezinago ederretan ibili da, herri txipietan barna. Aitor, sakanako korrikako arduraduna, atzo goizeko lau ontatik animatze lanetan izan izan da korrikaren kamionean. Ba da, ez dakit zeigarren aldia hemen ibiltzen aizela eta oso da oso polita da, eh? eta emozionaten zara, jende asko ikusten duzuna eta gainera gau ez eta hola, eta da ikaragarria. Eta aurten daukagu egura, kriston eta hola, eta horre laguntzen du pila bat, Ba, oso oso gustora, oso gustora, oso ondo. Eta jendeare bai oso animatua, ba ikasleak, e, adineko ikasleak ditugu gehien bat, e, eh, dere da e, gehien dagoena sakanan, eta orduan gazte badakite euskeraz. Baina baditugu ikasleak eta beti izango ditugu, ze beti dago jendea euskalduntzeko, ez da? Eta bai, bai baditu bai, duen eta hola, ondo bai. Aekan nola eramaten dituzue sakanako euskalkiaren eta batuaren arteko ustardura hori edo? Ba, batuetan klasak ematen diegu, bitartea ba esaten diegu. Ba, hau urdian esaten da modu honetan, etxarrin modu honetan. Ba, guk e, irakasten dugu batuan, eh? baina gero, hit batuk eta ba, esaten izkiegu hola, bai, nahiko ondo ustarten dugu. Eh? Beriain aralar eta handiako bortuen artetik egun senti ederra bizi izan dute korrikalari sakandarrek. Ba, bueno, hasi gara gau bez, eta gero ja iritsi garen arbizura eta eh, berien ikusten genduen hor egun eh, sentien e, bitartean, da, ba, oso guraldiona, ona, aizerik ez, egoldi ederra, eta, bueno, gehi eskatu. Iritsi garen alixarren gora hor dago aldapo bat, daukazu frentien berien, eta zon justo argitzen egun sentia, eta, ba, izan da oso oso irudipolita. Irurtzunetik goiti, herri zinez txipietatik iragandakorrika. Oskotz, zarra edotan edota muskitz erraterako, berrogoi herritarretatik beitiko herriak denak. Eta ondotik, hori bai, ultzaman barrena sartu da, eta bertan eskolako ikasleak kurtsuetatik atera eta lasterketarekin bat egin dute. Zuek ez duzu eskolarik edo? Eh, bai, baina gero! Beraz, korrikara etorri zara eta eskolara, eskolara joan beharrean? Bai! Zer nahiago zu, korrika edo eskola? Korrika! Zergatik? Zeran egin dugu, eh, korrika, eskolaren erre. Ultzamatik, larraun eta leitz arteko bidea aralar zolako bide txipietan barne egin du. Eta azkenik leitzan, gipuzkoarako mugako bidea hartu haitzin, ziganteek agurra eman dakote korrikari txistu doinuez lagundurik. Bueno, ba, korrikari barrera ba, jende txuintzaio leitzen, jende asko bildu da bai korrika bai kaletan e, eh, korreka ikusteko eta bueno ba litzeko erraldoien konpartxan ere bai ba bueno harrera hori eman eginon eta onera hurbildu ga ba ere bai ba korrikari harrera itea eta gero ba jendekin ere ba plazara bildu eta han festa pizko bat zeitzea nortzuk dira zigante hauek? Hori da, bi bikote dauzkeu, e, bikotarik zarrena Lizarra eta Garatze izena du, e, eta die bi erraldoi beltxaranak. Eta gero beste bikote berri, e, e bi emakumez osatutako bikote bat, eta hor irudikatu nahi izan duzen, ba, emakumea eta lurran arteko lotura hori beraz, hoietako bat, mari da, e, mengo baserritarran e, itxureko erraldoi bat, eta bestea, ba, ketxuar jatorriko emakume baten itxureko erraldoia da, lehitzen, ba, ketxuar jatorriko e, jende haunitzagoa alako. Ara, bi hizkuntza gutxitu, ez, elkarrekin biziraun nahian. Hori da, ba, azken finean, bueno, ba, hemen dagoan kultura edo jenden kultura ere bada, ketxuarra, eta, bueno, bi kulturak batuz ere, ez, ba, euskal kultura, euskal baserri eta ketxuar nekazari bat, ba, horren inguruko bi erraldoi dauzkago bai. Eta goizuntan, Gipuzkoa mendebaldean izanen da korrika eta txaldean Gernikako bidea hartuko du. Gaueko amekontan arribatuko da Bizkaiko hiri ezagunerat.